Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Deset je travnja 1973. godine. James Aikins, čelnik ureda za goriva i energiju State Departmenta, održao je govor u Denveru na sastanku Američkog instituta za naftu, organizacije koja je okupljala američku naftnu industriju. Aikins je u govoru izjavio da svijet čeka veliko povećanje cijena nafte. Od kraja drugog svjetskog rata cijene nafte jedva da su se mijenjale. Uglavnom su se kretale između 2 do 3 dolara za barel. Nije to bio prvi put da je Aikens tako istupio. Za državnog tajnika Henrya Kissingera i predsjednika Richarda Nixona on je napisao tajni izvještaj u kojemu je tvrdio da svjetska naftna industrija prolazi kroz zadnje trzaje tržišta u kojemu cijene određuju kupci. U tom tajnom izvještaju napisao je da ćemo do 1975. vjerojatno i ranije ući u trajno stanje tržišta u kojemu cijene određuju prodavači i u kojem će jedan od velikih proizvođača biti sposoban stvoriti krizu tako što će obustaviti isporuku nafte. Sjedinjene američke države trebaju poduzeti skupe i nepopularne akcije štednje energije, potrage za domaćim izvorima te uvoza nafte samo iz sigurnih izvora. Preporuke nisu naišle na odobravanje. Glavni savjetnik za unutarnju politiku predsjednika Nixona, John Ehrlichman, rekao je Aikensu da štednja energije nije dio etike republikanske stranke. Aikens je pak bio uvjeren da malo tko shvaća što se sprema. U tom travnju u članku za utjecajni časopis Foreign Affairs ponovio je svoje stavove. Naslov članka govorio je puno. Naftna kriza, vuči sat je blizu. Članak je bio čitan, ali malo je tko vjerovao da je Aikens u pravu. U lipnju 1973. godine u posjet Sjedinim američkim državama došao je Leonid Brežnjev, prvi čovjek Sovjetskog saveza. U toku je bio detant politika popuštanja između dvaju nuklearnih supersila. U svibnju 1972. predsjednik Nixon posjetio je Mosku. 26. svibnja SAD i Sovjetski savez potpisali su SALT 1, prvi sporazum o ograničenju strateškog nuklearnog naoružanja. U lipnju 1973. Brežnjev je došao u u uzvratni posjet. Američki predsjednik ugostio je Brežnjeva i u svojoj kući u Kaliforniji, u San Clementeu. Što se dogodilo u lipanjskoj noći 1973. opisuje Daniel Jurgen u knjizi Nagrada, epska potraga za naftom, novcem i moći. Nakon što su se dvojica vođa zadnje večeri sastanka povukli na noćni počinak, dogodilo se nešto neočekivano. Uzbuđeni Brežnjev, izmučeni i besan, iznenada je zatražio nezakazani sastanak s Nixonom. Usprkos očitom kršenju diplomatskog protokola, Nixona je probudila tajna služba. Iako sumnjičav, predsjednike Brežnjeva primio u svojem malenom uredu koji je gledao na mračni tihi ocean. Sljedeća tri sata ispred malene vatre Brežnjev je na grubi i osjećajni način govorio da je Srednji istok eksplozivan, da će tamo uskoro početi rat – Jedini način da se on izbjegne, inzistirao je sovjetski vođa, jest nova diplomatska inicijativa. Brežnjev je u općim crtama, ne u pojedinostima, govorio da Sovjeti znaju nešto o Sadatovim i Asadovim namjerama. Uostalom, oni su ih opskrbljivali oružjem i da će posljedice tog rata zaprijetiti novom sovjetsko-američkom detantu. Na tom sastanku je pored Nixona bio prisutan i državni tajnik i savjetnik za nacionalnu sigurnost Henry Kissinger. Obojica su smatrala da taj neobičajeni sastanak nije Brežnjevljevo upozorenje, već pokušaj da se na Srednjem istoku krene u diplomatsku akciju koja bi odgovarala Sovjetskom savezu i njegovim saveznicima, Egiptu i Siriji. Bilo je to drugo upozorenje da se nešto veliko sprema. U lipnju 1967. Izrael je u šest dana rata porazio vojske Egipta, Sirije i Jordana i okupirao poluotok Sinaj, pojas Gaze, zapadnu obalu rijeke Jordan i Golansku visoravan. U studenom je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda donijelo rezoluciju 242 u kojoj je pozvalo Izrael na povlačenje s okupiranih teritorija. U zamjenu su arapske države trebale prihvatiti pravo Izraela na postojanje. Ali u rujnu te 1967. Arapska liga održala je summit u Kar Hartumu, koji je završio rezolucijom koja je poznata kao tri ne. Ne miru s Izraelom, ne priznanju Izraela i ne pregovorima s Izraelom. Nakon šestodnevnog rata između Egipta i Izraela počeo je rat iscrpljivanja, koji se uglavnom vodio na crti razdvajanja izraelskih i egipatskih snaga. Nije bilo mira ni na crti razdvajanja sa sirijskim snagama, kao ni između PLO-a, Palestinske oslobodilačke organizacije Izraela. Godine 1970. umro je egipatski predsjednik Gamal Abdel Nasser, naslijedio ga je Anwar al-Sadat. Novi je egipatski predsjednik namjeravao razbiti stanje nastalo šestodnevnim ratom. Daniel Jurgen piše. 23. kolovoza 1973. Sadat je došao u nenajavljeni posjet Rijadu kako bi se sastao sa saudijskim kraljem Fejsalom. Egipćanin je imao velike vijesti. Rekao je kralju da razmatra rat s Izraelom. On će početi kao iznenadni napad i htio je potporu i suradnju Saudijske Arabije. Dobio ju je. Fesal je navodno išao toliko daleko da je obećao milijardu dolara za Sadatovu ratnu blagajnu i kralj se zavjetovao da se neće ustezati upotrijebiti naftu kao oružje. Ali dajte nam vremena, rečeno je da je kralj nadodao. Ne želimo upotrijebiti našu naftu kao oružje u bici koja će potrajati dva ili tri dana i onda prestati. Mi želimo vidjeti bitku koja će dovoljno dugo trajati da se mobilizira svjetsko mnijenje. Kuća Saud nije priznavala postojanje cionističke tvoravine, kako su nazivali državu Izrael, ali njezini kraljevi, počevši od osnivača kraljevine Saudijske Arabije, Abdul Aziza ibn Sauda, nisu upotrebljavali naftu kao oružje, kako bi pomogli arapskim državama u ratu s Izraelom. Saudijska Arabija bila je važna saveznica Sjedinjenih država. Jeftina nafta bila je temelj posljeratnog razvoja kako SAD-a, tako i njegovih saveznika. U jesen 1973. sve će se to promijeniti. U rujnu 1960. Saudijska Arabija, Iran, Irak, Kuwait i Venezuela osnovali su OPEC, organizaciju zemalja izvoznica nafte. Te su zemlje smatrale da ih moćne naftne tvrtke, uglavnom američke i britanske, najjače od njih bile su poznate pod nadimkom sedam sestara, iskorištavaju. Zemlje članice OPEC-a htjele su veću kontrolu nad cijenom nafte, kao i kontrolu nad njezinom proizvodnjom i izvozom. I bez Faisalovog obećanja Sadatu one su namjeravale od sedam sestara dolara izvući veću cijenu nafte. U rujnu 1973. u Beču sjedištu OPEKA sastali su se predstavnici članica te organizacije, predvođeni saudijskim ministrom za naftu Ahmedom Zakijamanijem i tražili povećanje cijena nafte. Naftne tvrtke pristale su da se 8. listopada sastanu u Beču s ministrima za naftu zemalja OPEC-a Rat koji je sadat najavljivao kralju Fejsalu približavao se, ali u tajnosti. 5. listopada CIA je predsjedniku Nixonu dala procjenu da pokreti vojnih snaga Egipta i Sirije ne ukazuju na to da te zemlje planiraju pokrenuti rat protiv Izraela. Daniel Jurgen piše. Istog dana, dok je još bilo poslje podne u Vašingtonu, noć je bila na Srednjem istoku, a u Izraelu se, kako je počeo sumuran i sveti židovski blagdan Jom Kipur, sve polako zaustavilo. U Rijadu saudijski članovi delegacije OPEKA ukrcali su se na mlažnjak za Beč. Vrijeme u zrakoplovu proveli su usredotočeni na tehničke dosije, na stvari poput cijena, inflacije, profita tvrtki. Tek kada je 6. listopada delegacija stigla u Beč, saznala je za dramatične vijesti. Egipat i Sirija pokrenuli su iznenadni napad na Izrael. Za pregovaračkim stolom, dok je rat bjesnio na Srednjem istoku, tvrtke su ponudile 15% povećanja istaknute cijene nafte. Bilo je to oko 45 centi više za barel nafte. Za zemlje izvoznice to je bilo potpuno i smiješno nedovoljno. One su željele povećanje od 100%, još 3 dolara više za barel. Glavni pregovarači naftnih tvrtki bili su George Percy iz Exxona i Andre Bernard iz Shella. Naftnim tvrtkama ta je cijena bila neprihvatljiva. Tko bi mogao pristati na 100% povećanje cijena nafte? Što bi to napravilo svjetskoj ekonomiji? Tvrtke su stupile u kontakt s vladama najjačih ekonomija svijeta i odgovor je bio isti. Povećanje je preveliko. Sve to trajalo do 12. listopada. Daniel Jurgen piše. Nakon ponoći u rane sate 12. listopada, šest dana nakon što je počeo rat, Percy i Bernard došli su vidjeti Jamanija u njegovom apartmanu u hotelu Intercontinental. Nisu mogli dati novu ponudu, objasnili su i zatražili još dva tjedna kako bi sastavili odgovor. Jamani nije rekao ni riječ. Naručio je kolu za Persija, izrezao limetu i sjedio ju u njegovo piće. Čekao je. Želio je da oni nastave. Dao je u kolu, ali ni Persi, ni Bernard nisu mu dali ništa za uzvrat. Neće im se ovo svidjeti, konačno je progovorio Jamani. Nazvao je Bagdad, govorio žustro na arapskom i onda rekao dvojici naftaša. Bjesni su na vas. Jaman je nazvao jednu od soba u kojoj je bila delegacija Kuvajta. Kuvajtski ministar za naftu uskoro se pojavio u piđami. Uslijedio je novi žustri razgovor. Jaman je počeo proučavati raspored letenja i još uvijek se nije imalo što za pregovarati. Konačno, u mračne sate jutra, improvizirani sastanak je završio. Na odlasku George Percy pitao je što će se dogoditi. Slušajte radio, odgovorio je Jamani. Jom Kipurski rat počeo je 6. listopada 1973. iznenanim napadom egipatske i sirijske vojske na položaj izraelske vojske na Suezkom kanalu i Golanskoj visoravni. 8. listopada izraelski ministar obrane Moša Dajan rekao je premijerki Goldie Meir da se treći hram ruši. Premijerka je nakon toga napisala tajno pismo predsjedniku Nixonu u kojemu je pisala da bi Izrael mogao biti uništen. Tog 8. listopada Sjedine države počele su slati vojnu pomoć Izraelu. Nakon pretrpljenog prvog udara mobilizirale su se izraelske obramene snage, IDF, i počeli pripremati protunapad. 15. listopada, kasno u noći, divizija kojom je zapovjedao general Ariel Sharon prešla je preko Suezkog kanala i tako su izraelske snage došle na afrički kontinent. Do 20. listopada na Sinaju je odsječena treća egipatska armija. 22. listopada nastupilo je primirje. Izraelske snage bile su na 101 km od Kaira i 45 km od Damaska. Dok je još trajao rat, zemlje članice OPEKA su 16. listopada na sastanku u Kuvajtu objavile da podižu cijenu nafte za 70%, na 5 dolara i 11 centi za barel. Ali to nije imalo veze s njom Kipurskim ratom. Na to su se zemlje OPEKA već dugo spremale. Tu nije bio kraj. Daniel Jürgen Pisch. U dva sata u subotu ujutro 20. listopada Henry Kissinger putovao je u Moskvu kako bi pokušao dogovoriti formulu za primirje na Srednjem istoku. U zrakoplovu saznao je danje zapanjujuće vijesti. U znak odmazde za pomoć Izraelu Saudijska Arabija otišla je dalje od smanjenja isporuka nafte. Ona će sada obustaviti svaku isporuku nafte i zadnji barel Sjedinjenim državama. Druge arapske države već su to radile ili će to brzo učiniti. Naftno oružje sada je bilo upotrijebljeno u cijelosti. Bilo je to oružje, prema Kissingerovim riječima, političke ucijene. Tri desetljeća star posljeratni naftni poredak konačno je umro. Kombinacija povećanja cijena nafte i embarga na izvoz nafte u Sjedinjene države i zemlje koje su pomagale Izraelu, poput zapadnoevropskih zemalja, promijenit će svijet. Do kraja 1973. cijena nafte dosegnuće skoro 12 dolara. Biće to četvorostruko povećanje njezine cijene. Nafta je do te 1973. desetljećima bila bitna kako u miru, tako i u ratu. Te 1973. postala je oružje. Kako je energija koja se dobiva od ugljikovodika, nafte i kasnije plina odredila geopolitiku, to je tema sljedeće dvije povijesti četvrtkom. Naš sugovornik je profesor dr. Igor Dekanić. Ako se podsjetimo 19. stoljeću, početku 19. stoljeća, glavna energija je postajao ugljen. Premda je u strukturi potrošnje energije tek pod konac 19. stoljeća ugljen prešao ogrevno drvo u ukupnom postotku. Međutim, taj cijeli sustav proizvodnje ugljena i korištenja ugljena i koksa za proizvodnju čelika, a čelika za proizvodnju krupnih oružja je bio više vezan za nacionalne okvire i okvire nacionalnih država prvi doista skok energije u geopolitiku i vezanje energije s geopolitikom se dogodio s naftom. I to zapravo onog razdoblja kad je u početku 20. stoljeća pred prvi svjetski rat opet tehnologija učinila naftu, odnosno teško loživo ulje ili mazut pogodnim derivatom za loženje kotlova u velikim brodovima. I tada tadašnja najveća svjetska velesila, Velika Britanija, odnosno kolonijalno carstvo Ujedinjeno kraljevstvo, je zapravo počelo prebacivati loženje bojnih brodova sa ugljena na teško loživo ulje i s time su bojni brodovi, tada kapitalni glavni brodovi za stjecanje svjetske moći, tada su bojni brodovi postali dva, tri čvora brži ili morske milje. I to je bio onaj faktor, onaj čimbenik koji je na velika vrata uveo naftu u geopolitiku. Tada su Englezi počeli istraživati ili već dosta dugo istraživali istočni dio tadašnjeg Osmanskog carstva, dakle Mezopotamiju i zapadnu Perziju i tada su otkrili naftu. I tada je formirana kompanija koju je otkupila na prijedlog Čerčila kao prvog lorda admiraliteta, dakle ministra mornarice danas bi rekli, opet na prijedlog Fišera kao prvog pomorskog lorda, admirala Fišera, koji je zapravo bio vođa tog projekta prelaska složenja ugljenom na e, loženje mazutom na bojnim brodovima i tada je Velika Britanija otkupila većinsko učešće u jednoj u to doba maloj naftnoj kompaniji koja je kasnije postala British Petroleum. I Englezi su počeli graditi bojne brodove prije Prvog svjetskog rata e, s pogonom na mazut, Njemci su ostali s pogonom na ugljen, Admiral John Arbuthnot Fisher imao je nadimak naftni manijak. On je rođen 1841. na Ceylonu, tada britanskoj koloniji, sada je to Šri Lanka. U kraljevsku mornaricu stupio je s 13 godina. Kao kadet sudjelovao je u Krimskom ratu te u sukobima u Kini, a u kapetana je promaknut 1874. Fisher je zapovjedao nizom brodova. Kao zapovjednik bojnog broda Inflexible sudjelovao je u bombardiranju Aleksandrije. Pet je godina bio na čelu odjela admiraliteta koji se bavio nabavom oružja i torpeda, a 1892 postao je treći mornarički lord. Njegova zadaća bila je da nadzire efikasnost kraljevske mornarice. Na tom je položaju Fisher pokrenuo niz promjena. Uveo je podmornice i razarače u arsenal, u navigaciji počeo je koristiti kompas koji je usavršio lord Kelvin, poboljšao je brodske topove, otvorio put upotrebi zrakoplova u mornarici. Na poslu moderniziranja kraljevske mornarice Fisher je postao uvjereni pobornik nafte, kao novog goriva. Godine 1902. Fischer je napredovao u drugog mornaričkog lorda. Do tada Fischer je mogao iskoristiti svoj utjecaj i pripremiti prvu pokusnu vožnju ratnog broda na naftu. Ta je pokusna vožnja završila katastrofalno. Brod njegovog veličanstva, Hannibal, isplovio je iz luke Portsmouth s pogonom na ugljen. Onda je prešao na naftu i zbog neispravnog motora odmah je obavijen gustim crnim dimom. Nakon tog neuspjeha Fischer je otputovao u toplice u Marienbadu, tada u Austro-Ugarskoj. Tamo je upoznao poslovnog čovjeka, Williama Knox Darcy-a, koji je tražio naftu u Perziji. Darcy je dodatno učvrstio Fischerovo uvjerenje da je nafta gorivo budućnosti. Kada je 1904. postao prvi pomorski lord, Fisher je krenuo u stvaranje kraljevske mornarice, čije bi novo sagrađene brodove pogonila isključivo nafta. Zadnja prepreka u postizanju tog cilja nestala je kada je 1911. Winston Churchill postao prvi lord admiraliteta. Daniel Jurgen piše. Kada je Churchill stigao u admiralitet, mornarica je već sagradila ili je gradila 56 razarača koji su isključivo ovisili o nafti i 74 podmornice koje su mogle biti pogonjene samo naftom. Nešto se nafte prskalo u ložišta parnih kotlova na svim brodovima, ali najvažniji dio flote, bojni brodovi, kapitalni brodovi koji su bili kralješnica mornarice, ložili su ugljen. Ono što su mornarica i Churchill htjeli, bilo je da se stvori novi tip bojnih brodova, s još većim topovima i jačim oklopom, ali također i većom brzinom. Borba na moru je stvar zdravog razuma, Fisher je podsjetio Churchilla. Prva od svih nužnosti je brzina, kako bi se moglo boriti kada želite, gdje želite i kako želite. Fischer je u poslu uvjeravanja Churchilla da je nafta budućnost uposlio i Markusa Samuela, poslovnog čovjeka koji je stvorio prvu tankersku flotu na svijetu i kasnije spajanjem te flote s nizozemskom naftnom tvrtkom stvorio Royal Dutch Shell. Dvojac je Churchillu rekao da nafta za razliku od ugljena ne propada, da je istočno od Sueza jeftinija od ugljena, te da trgovački brod može uštediti 78% na gorivu i 30% na tovarnom prostoru ako pređe na naftu. Zadnji važan argument bio je da sada bojni brodovi kraljevske mornarice pogonjeni na ugljen mogu razviti 21 čvor. S naftom ta bi se brzina podigla na 25 čvorova. Ne bez razloga Marcus Samuel nazvao je admirala Fischera kumom nafte. Daniel jürgen piše. Prednosti nafte kada su u pitanju bile ratne operacije mogle su se najbolje vidjeti u najkritičnijem vremenu, u bici. Dok je brod koristio ugljen, napisao je kasnije Churchill, sve veći i veći broj ljudi morao je, ako je to bilo nužno, biti odvučen od topova, kako bi lopatama prebacivao ugljen iz udaljenih skladišta do skladišta bližih ložištima ili do samih ložišta i tako je slabljena borbena učinkovitost broda u najkritičnijem trenutku bitke. Upotreba nafte učinila je mogućim da svaki tip broda, uz manju cijenu i veličinu, ima veću vatrenu moć i veću brzinu. kasnije razvitkom avijacije koja je prvo služila u izviđanje u Prvom svjetskom ratu i kasnije i za bombardiranje, te razvitkom tenkova i sudjelovanjem tenkova u kopnenim bitkama postaje jasno da je nafta prvorazredno strateško oružje i zapravo tada energija na velika vrata ulazi u geopolitiku. Pa je čak britanski Lord Curzon na završetku Prvog svjetskog rata izjavio onu čuvenu rečenicu da su saveznici na valovima nafte doplovili do pobjede u Prvom svjetskom ratu. Poslije Prvog svjetskog rata zapravo za cijelo vrijeme do konca 20 stoljeća je nafta bila ta koja je bila prvorazredno geopolitičko oružje. Opet zašto? Zato jer za razliku od ugljena, Proizvodnja nafte je bila otkrivena na različitim mjestima u svijetu i proizvodnju, odnosno eksploataciju nafte se moglo organizirati i u zemlji koja nije bila razvijena, korištenje ugljena ste morali imati sinkronizirano s metalurgijom, s razvijenom industrijom, velikim brojem industrijskih radnika, velikom izobrazbom i tako dalje. Ugljenokope ste mogli razvijati i industriju čelika u najrazvijenijim zemljama. Naftu ste mogli eksploatirati tamo gdje su ležišta bila otkrivena i zapravo je otpremiti do luke, utovariti na tankere i odvesti po volji u bilo koji dio svijeta gdje ste ju mogli koristiti. Zbog te svoje, rekao bih, lake transportabilnosti je nafta za cijelo vrijeme 20. stoljeća bila primarno geopolitičko sredstvo kako se između dva svjetska rata razvijao koncept e, brzog ratovanja, koncept ratovanja mehaniziranim, motoriziranim jedinicama, zračnim sredstvima, dakle velikim brojem aviona koji su služili i za bombardiranje, i za izviđanje, i za zračne borbe, nafta je sve više postajala geopolitičko oružje primarno i na neki način onaj medij koji je spojio geopolitiku i energiju. Prije nafte postojalo je kitovo ulje. Ono se uglavnom dobivalo od sala glavate ulješure. Kitolovci su lovili te goleme kitove, na moru topili njihovo salo i tako dobivali ulje koje se koristilo u svjetiljkama. Samo su kitolovci iz Nove Engleske u prvoj polovini 19. stoljeća svake godine u luke dovozili oko 160 tisuća barela kitovog ulja. Na vrhuncu korištenja kitovog ulja samo su Sjedinjene države imale 700 kitolovaca. Problem je bio u tome da su se kitovi toliko lovili zbog tog ulja, da su nestajali iz Atlantskog oceana i kitolovci su morali u potragu za tim sisavcima oploviti horn i loviti ih duboko u Pacifiku. Daniel Jurgen piše. Za kitolovce bilo je to zlatno doba, jer su cijene rasle, ali nije bilo zlatno za potrošače, koji nisu željeli plaćati 2,5 dolara za galon kitova ulja, a činilo se da će i ta cijena nastaviti rasti. Razvijala su se jeftinija goriva, na nesreću sva su bila lošija. Najpopularnije je bilo kamfen, koji se radio od terpentina i koji je davao dobro svjetlo, ali je imao nesretni nedostatak da je bio visoko zapaljiv. Nesreću je još više uvećavalo to da je kamfen imao tu neprivlačnu sposobnost da ljudima eksplodira u kućama. Bio je tu i gradski plin, koji se destilirao od ugljena i cijevima ubacivao u ulične svjetiljke i domove, sve većeg broja obitelji srednje i gornje srednje klase u gradskim područjima. Ali gradski plin bio je skup i sve veća potreba bila za pouzanom i relativno jeftinom tekućinom za rasvjetljavanje. 27. kolova za 1859. Edwin Drake, bivši kondukter u vlaku s lažnom titulom pukovnika, unajmljen od Georgia Bissala da za Pennsylvania Rock Oil Company buši u potrazi za naftom kod Titusvilla u Pensilvaniji sa svojim je bušačima na dubini od 21 metra našao naftu. Bio je to početak doba nafte. Prva velika nalazišta odredila su i prvu geopolitiku tog crnog zlata. Planiranje i strategija koja je vođena nakon što je Njemačka nije uspjela osvojiti Moskvu i pobijediti Sovjetski savez 1941. godine, ona je zapravo cijelu strategiju u drugoj godini ratovanja podredila osvajanju područja na kojima je bila nafta. Ulazak u Sjevernu Afriku značio je spašavanje Taljana, s jedne strane i talijanskog poraza od Britanaca, s druge strane je bio i pokušaj zauzimanja cijele Sjeverne Afrike i prodoro na Bliski istok gdje se već proizvodila naftaju i u tadašnjem Iraku i prvi počeci su proizvodnje bili u tadašnjoj Saudijskoj Arabiji. S druge strane, na ruskom frontu, poslije poraza 1941. i zaustavljanja bojeva, Cijela strategija Hitlerova se svela na južni dio bojišta, dakle na osvajanje južnog dijela i prodor na Kafkaz gdje su bila ležišta nafte. Druga priča je što stvarna procjena bi pokazala tu naftu je bilo teško teško bi bilo proizvesti, transportirati do Njemačke pa tamo preraditi i tako dalje, ali strategija Stalingradske bitke je bila motivirana naftom. Dakle, nafta je bila glavni motiv za strateško planiranje operacija. Kad gledamo japanski, dakle azijski dio bojišta, Japan je zapravo kad je 37. krenuo u e, osvajanje kineskog teritorija, počevši od Manđurije i rata u Kini, Japan je zapravo tada u to krenuo opet radi sirovina, radi ugljena i čelične industrije u Manđuri koja je tada već bila nekoliko godina pod japanskim nadzorom. Istovremeno, kako su se razvijale vojne operacije u Kini, Sjedinjene američke države po tadašnjim predsjednikom Rooseveltom su uvodile sve teže ekonomske sankcije prema Japanu, sve dok na koncu nije kompletno zaustavljen izvoz nafte iz Sjedinjenih američkih država u Japan. I to je bio motiv za planiranje cjelokupne operacije, cjelokupne strategije Japana u 1941. godini. Godine 1880. Ajeliko Jans Zajlker, menadžer u East Sumatra Tobacco Company, posjetio je plantažu duhana na Sumatri. Taj otok tada bio dio nizozemske istočne Indije. To je nizozemsko kolonijalno carstvo nastalo potrgom za začinima koji su donosili goleme prihode. Nakon začina istočna Indija obilovala je plemenitim drvetom i bila je pogodno mjesto za plantaže poput one koje je posjetio Zajlker. Ali tijekom posjeta digla se oluja i on se morao skloniti u jednu od šupa na plantaži. Što se dalje događalo opisuje Daniel Jurgen. S njim je bio Mandur, nadglednik domorodac, koji je upalio baklju. Njezin svijetli plamen zaokupio je pažnju pokislog Zajlkera. Smatrao je da je svijetli plamen proizvod nekog neuobičajeno smolastog drveta. Kako je Mandur došao do te baklje? Pitao je Zajlker. Mandur je odgovorio da je baklju natopio u neki mineralni vosak. Od pamtivijeka lokalno stanovništvo sakupljalo je vosak s površine malenih jezera i onda ga koristilo za mnoge stvari, uključujući i šuperenje čamaca i brodića. Sljedećeg jutra Zajlker je rekao Manduru da ga odvede do jednog od tih jezera. Prepoznao je miris. Kerozin se uvozio na otoke već nekoliko godina. Nizozemac je sakupio muljevitu tvar i poslao je u Bataviju na analizu. Rezultati su oduševili Zajlkara, jer je uzrok imao između 59 i 62% kerozina. Zalkerovo otkriće bio je početak crpljenja nafte u nizozemskoj istočnoj Indiji, današnjoj Indoneziji. Godine 1890. njemu je uspjelo od nizozemskog kralja Vilema III. dobiti povolju, prema koje je njegova tvrtka za istraživanje i crpljenje nafte dobila ime Royal Dutch ali Zalker je iznenada umro u Singapuru u jesen te 1890. i njega je na čelu tvrtke naslijedio Jean-Baptiste Auguste Kessler. Godine 1892. izgrađen je 10 km dug cjevovod koji je spajao bušotine s rafinerijom na rijeci Balaban. U travnju je Royal Dutch proizveo prve bačve kerozina, nazvanog Crown Oil, krunsko ulje. Tvrtka je postala profitabilna tek za tri godine, ali onda je novca bilo u izobilju kada je Royal Dutch spojen sa Shellom, tvrtkom koja je tankerima prevozila naftu kroz Suezki kanal koji je osnovao onaj Marcus Samuel, stvorena je jedna od najvećih naftnih tvrtki na svijetu koja postoji danas. Uoči izbijanja drugog svjetskog rata četiri su područja davala većinu nafte na svijetu stara nalazišta u Sjedinim američkim državama, Sovjetskom savezu, Istočnoj Indiji, danas Indoneziji, te Srednji istok, na kojemu je nafta nađena početkom 20. stoljeća. Te izvori nafte odredit će strategiju drugog svjetskog rata. Trebalo je osvojiti sirovinska područja jugoistočne Azije i to prije svega naftu u Indoneziji, odnosno tadašnjoj holandskoj istočnoj Indiji i kaučuk u tadašnjoj Malaji, odnosno današnjoj Maleziji, tadašnjoj britansko kolonijalnom e, dominiranom kaučuk. Opet zbog čega? Zbog proizvodnje guma i pogona vojski. A da bi se to omogućilo, Onda su Japanci zadužili admirala Yamamoto, jednog od najobrazovanijih tadašnjih japanskih admirala, koji je čak i neke dio pozdiplomskih škola završio na američkom Harvardu i koji je inače bio poznat tako kažu povijesne knjige po određenoj, rekao bih, kockarskom pristupu stvarima, da razradio operaciju koja će to omogućiti. On je razradio plan napada na američku flotu u Pearl Harboru. Dakle, cijela strategija je bila osvajanje sirovina, u prvom redu nafte i kaučuka i prvi udar, preventivni napad e, kao očuvanje, kao uništenje flote i očuvanje te strategije tako da se može čak reći da je drugi svjetski rat velikim dijelom bio na neki način borba za zauzimanje ležišta nafte. Pobjeda saveznika u drugom svjetskom ratu je zapravo opet ostvarena enormnom logistikom, praktično neograničenim zalihama i proizvodnim pričuvama i mogućnošću prihrane vojske sa velikim količinama naftnih derivata, sa velikim količinama borbenih sredstava, sa velikom industrializacijom i Amerikancima je bilo svejedno da li će od proizvedenih Šermana Naravno, ljudi su, ljudi su ljudi i gubici, ljudski gubici su gubici, ali bilo im je svejedno da li će izgubiti tisuću Šermana više ili manje. Njemci kad su proizveli konačno u 44. i 45. 1650 iznimno dragocjenih tigrova, svaki gubitak bilo mehanički, bilo u borbi je bio skoro tragičan. Dakle, ogromnom opet materijalnom premoći i skoro neograničenim količinama nafte saveznici su došli do pobjede i u drugom svjetskom ratu. Nakon večere moja je supruga rekla Hajdemo u radionicu i iskušajmo sreću još jednom. Moje je srce udaralo. Okrenuo sam polugu. Motor je počeo ići put, put, put i glazba budućnosti odzvanjala je pravilnim ritmom. Oboje smo puni sat slušali kako motor radi, fascinirani i neumorni od jednog tona koji je davala ta pjesma. Što je duže tako svirao, više je tuge i tjeskobe nestajalo iz mog srca. Ovako je Karl Benz opisao trenutak kada su oni njegova supruga Berta na novu 1879. upalili motor koji je on konstruirao. Godine 1876. Nikolaus August Otto izumio je motor s unutrašnjim sagorjevanjem u kojem se goriva smjesa u cilindru palila električnom iskrom na svječici. Ono što je Benza uvrstilo u povijest bio je njegov dizajn vozila s motorom s unutrašnjim sagorijevanjem. On je taj motor, sada četverotaktni, stavio na karoseriju s tri kotača, na koju su bila postavljena dva visoka sjedala. vaslav Smil u knjizi Stvaranje 20. stoljeća спишь. Benz je bio u pravu kad je govorio o glazbi budućnosti. U tim genijalnim napravama čelični klipovi tjesno su sabijeni u cilindre, dok se brzo pokreću malenim eksplozijama sabijenoga goriva. Njihovo mahnito gibanje gore-dolje onda se pretvara u glatku rotaciju koja se prenosi na kotače ili propelere. Ali kakav god bio naš odnos prema tim strojevima, njihov pravilan ritam postao je tempo koji određuje modernu civilizaciju. Instalirani u automobile, oni donose izbor, mogućnost osobne slobode i pokretljivost, kao i degradaciju okoliša i prometne gužve. Oni također uvećavaju svijet trgovine dok pogone kamione, brodove i zrakoplove i, manje vidljivo, dok pogone mnoge strojeve koji su nezamjenjivi u rudarstvu i građevini. Rudolf Diesel patentirat će novu vrstu motora koja neće imati rasplinjačni ni svječicu i koja će moći biti pogonjena težim gorivom od onoga koje je pogonilo Otto motor i Benzovo vozilo. Oto i dizel motori promijenit će svijet. Temelj tog svijeta je nafta. Nafta je tada značila prije svega e, za Sjedinjene američke države opet u strateško-političkom smislu mogućnost da se relativno lagano izvede Maršalov plan i obnovi zapadna Europa, mogućnost da se sa savezništom sa Saudijskom Arabijom, koju još pokojni Roosevelt cementirao dva mjeseca prije svoje smrti na sastanku s kraljem Abdulazizom ibn Saudom u Crvenom moru i dopremom te jeftine nafte u zapadnu Europu, omogući relativno brza, bezbolna i jeftina industrijska obnova i razvitak zapadne Europe. Dakle, ta jeftina nafta je omogućila Sjedinjenim američkim državama da steknu veliku globalnu ekonomsku prednost u novom sukobu koji se razvijao tijekom hladnog rata. Tijekom tih 30 famoznih godina američka naftna industrija je zadominirala svijetom. Istovremeno stvorene su velike, rekao bih, proizvodne i potrošne snage koje su omogućile logistiku, transport, industriju koje su na kraju omogućile i relativno jeftinu energetiku zapadne Europe baziranu tada na čak i proizvodnji e, velikog dijela električne energije, ne toliko iz ugljena koliko iz tada ekstremno jeftine nafte i to je na neki način dalo onaj veliki poticaj kojem su Sjedinjene američke države stekle bitnu prednost u kasnijem dobivanju hladnog rata protiv Sovjetskog saveza. Istovremeno, Sjedinjene američke države su zapravo, kad se danas gleda geopolitičko-strateška uloga, cijelo vrijeme vodile hladni rat na način da ne dopuste Sovjetskom savezu penetraciju upravo na Srednji istok gdje su glavne svjetske i najjeftinije tada svjetske rezerve i eksploatacija i proizvodnja nafte. Godine 1944. sovjetski vođa Josif Isarionović Stalin pitao je ministra nafte Sovjetskog saveza Nikolaja Babajkova bili zapadne sile tada sovjetski saveznici mogli slomiti Sovjetski savez ako im se ukaže prigoda. Stalin je to pitao ministra nafte jer je imao na umu juriš njemački snaga u ljeto 1942. prema Kavkazu, prema naftnim poljima kod Groznog i Bakua. Stalin je Babajkovu rekao da ako bi zapadne sile Sovjetskom savezu uskratile pristup nafti, onda bi golemi sovjetski arsenal postao bezvrijedan. Babajkov je sa sastanka otišao svjestan da mu je Stalin rekao da Sovjetski savez treba i da će još trebati puno nafte. Nakon drugog svjetskog rata krenulo se u dodatnu potragu za naftom u Sovjetskom savezu. Ta će potraga početkom 60. godina 20. stoljeća dovesti do otkrića golemih naftnih i plinskih polja u Sibiru. Dakle, Sovjetski savez je mogao podići revoluciju i na jugu Afrike i u središnjoj Africi i u Aziji, u istočnoj Aziji, ali nikako na Bliskom istoku jer je to bilo politički i ekonomski nedostupno i branjeno svim sredstvima. Tako da ja bih rekao da je energija igrala veliku ulogu i u hladnom ratu, energija igrala veliku ulogu u strategiji Sjedinjenih američkih država ali ta kombinacija strategije i geopolitičke uloge energije je bila moguća i nečim što se danas vidi kad se otvore arhive, kad se vide svi dokumentarci, kad se vide svi memoari, dakle jednim vrlo pažljivim, dugoročnim, strateškim, političko-energetskim planiranjem. To je bila suština stvari i tako su Sjedinjene američke države dobile, rekao bih, prvi dio hladnog rata, s tim da bi na kraju čak i onaj okidač 86. kad je velikim padom cijena nafte slomljena monopolska moć OPEKA, zapravo najveća kolateralna žrtva toga je bio Sovjetski savez koji je tada bio najveći svjetski proizvođač nafte i čijih odjedanput 600 milijuna tona nafte je preko noći postalo bezvredno. Bilo za, za vlastit, razvijetak vlastite ekonomije, bilo za pogon vlastitog oružanog stroja, što je njima bilo jako bitno, bilo kao nemogućnost mogućnost za razvitak potrošnog segmenta ekonomije što je na kraju presudilo i cijelom sustavu i Varšavskom ugovoru i zapravo dovelo do uništenja Sovjetskog saveza i socijalističkog sustava baziranog na komunističkom planiranju i vođenju ekonomije. Vaclav Smil u knjizi Energije i civilizacije povijest donosi ove brojke. Rudarenje za ugenom naraslo je od 1810. do 1910. 100 puta. Godine 1810. u svijetu se vadilo 10 megatona ugljena. Stotinu godina kasnije jedna gigatona. Do 1950. vađenje ugljena naraslo je na 1,53 gigatone. Eksploatacija nafte rasla je po znatno većoj stopi. Od kraja 80. godina 19. stoljeća do 1988. proizvodnja nafte narasla je 300 puta sa 10 megatona oko 1880. na nešto više od 3 gigatone 1988. Pored energije koju troše civili, energija koju troše vojske sve je veća. Američki tank M1 Abrams pogonjen na plinsku turbinu troši ovisno o terenu između 400 i 800 litara goriva na 100 km. Ta je žeć za naftom munjevito razvila industriju vađenja i prerade tog crnog zlata. Francisco Para u knjizi Naftna politika, moderna povijest piše. Godine 1950. Sjedinjene države bile su jedina zemlja gdje je naftna industrija bila razvijena. Između 1950. i 1973. industrija u ostatku svijeta narasla je devet puta, stopa rasta od 10% na godinu, održana kroz razdoblje od 23 godine. Sagrađeno je 200 novih rafinerija i neke stare su proširene. Porinuto je oko 1750 sve većih tankera. Preko 2,5 milijarde vozila pojavilo se na cestama, više od polovine njih u Sjedinjenim državama. Putovanje zrakom zamijenilo je oceanske brodove i svaki drugi vid putovanja na daljinu. U zapadnoj Europi i Japanu nafta je zamijenila ugljen. Petrokemija je dala širok raspon potpuno novih proizvoda. Svjetska potreba za naftom više se nego u učetverostručila, rastući s 11 milijuna barela na dan 1950. na 57 milijuna barela 1970. Ekonomije su rasle, mir se manje više održao. U naftnoj industriji vladalo je sedam velikih tvrtki. Bilo je to zlatno razdoblje nafte. Međutim, taj svijet bio pogonjen jeftinom naftom. Između 1945. i 1973. cijena nafte jedva da se mijenjala. Uglavnom je bila između 2 i 3 dolara za barel nafte. Barel je stara mjera u naftaškoj industriji koja iznosi 42 američka galona ili oko 159 litara. Godine 1973. sve će se to promijeniti, govori profesor doktor Igor Dekanić. Pa radi se o jednom procesu koji je, ja bih rekao, trajao čak 50 godina, koji je počeo negdje završetkom drugog svjetskog rata, a kulminirao je onim poznatim naftnim krizama sredinom 70. godina. A zapravo proces se sastoja od dvije, rekao bih, paralelne skupine ili dvije paralelne ulice ili dvije paralelne hrpe događanja, da tako kažem. S jedne strane imali ste naftne kompanije koje su imale koncesije, koje su nekad iz doba prije drugog svjetskog rata bile vrlo izdašne, bezgranične, vremenski neograničene i tako dalje. I one su imale pravo proizvodnje i one su imale pravo korištenja, a pogotovo pravo prikaza svih mogućih troškova a s tim da vladajuće i upravljačke elite zemalja izvoznica ili zemalja na čijem se teritoriju eksploatirala nafta nisu imali sva znanja tehnička da bi uopće dokučili koliki je to trošak, koliki su ulaganja i koliki je profit. Negdje početkom 50. godina zemlje iz kojih su u prvom redu Sjedinjene američke države bile naftne kompanije, dodijelile su jedan vrlo, kao što kažu, korak raspodjela profita 50-50%. Dakle, 50% čistog profita ostavljamo zemlji proizvođaču. Na bazi toga je došlo do prvog vala bogaćenja vladajućih elita i u Južnoj Americi i na Bliskom istoku. Međutim, ključ je bio u procesa istraživanja i proizvodnje i dokučivanja koji su ti troškovi dok se dođe do profita profita. I onda su i Saudici, možda čak više nego Južnoamerikanci, počeli slati svoje, rekao bih, buduće ministre, buduće eksperte na školovanja na najbolja američka sveučilišta. Primjerice, prvi saudijski ministar za naftu Tarakije studirao i geologiju u Sjedinjenim američkim državama, čak i postdiplomski ispravnih znanosti na Harvardu. I kako su to školovanje zahvaćalo sve više generacija ljudi poznati saudijski ministar za naftu Zaki Amani koji je bio drugi ministar za naftu također je završio Harvard. Dakle kako su sve više e, zemlje izvoznice nafte i njihove poslovne upravljačke i vladajuće elite stjecale znanja tehnička, o proizvodnji, ekonomiji i osobito strateškom upravljanju, tako su oni shvatili da nije ključ u podjeli profita, nego je ključ u upravljanju troškovima za istraživanje. Godine 1959. administracija predsjednika Dwighta Eisenhowera donijela je odluku o uvođenju kvota na uvoz nafte. Odluka se nije odnosila na sve. Uvoz nafte iz Meksika i Kanade nije ulazio u tu kvotu. Američka vlada opravdala je taj izuzetak time što je prijevoz nafte kopnenim putem sigurniji od prijevoza more. Za Venecuelu, iz koje su Sjedinjene države tada uvozile 40% nafte, ta je odluka bila zaprepašćujuća. Ministar rudnika i ugljikovodika Venecuele, Juan Pablo Perez Alfonso, reagirao je na tu odluku riječima. Amerikanci nam bacaju kosti. Perez Alfonso onda je otišao u Washington kako bi predložio pravedniji sustav kvota uvoza nafte. Prijedlog nije prihvaćen. Onda je Perez Alfonso krenuo tražiti nove sugovornike. Te 1959. našao ih je u Kairu, na Arapskom naftnom kongresu. Nešto više od jednog desetljeća od tog kongresa jedna će odluka potresti svijet. Odluka zemalja izvodnica nafte promijenit će ne samo geopolitiku, već i ekonomiju cijelog svijeta tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Luka Pavelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2022. godina.